Matthew chapter 2 Tu Isu genitentos en Bitleem tis Iudeas, en imeris irodu tu Vasileos, idu, magi, apo Anatolon, pargenon to is Ierosolima, leontes, puestin εστιν tectis τεκ βασιλεύς των idomen Ήδομεν γαραβ τούτον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλτομεν προσκυνήσε απτό. ο βασιλεύς ετ εταράκτη και πάσα Ιεροσόλυμα μεταβτού και συναγαγόν πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επίντανε το παραπτόν που ο Χριστός γεννάται. Ήδη είπαν αυτό εν Βιτλέμ της Ιουδαίας, ούτως καργεγραπτε δια του προφήτου. Και σύ Βιτλέμ γι Ιούδα, ούδα μος ελακίστη εν της ηγεμός εν Ιούδα. Εξούγαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ώστε σπιμανίτων των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάτρα καλέσας τους μάγους, εν παραυτόν τον χρόνον του φαινομένου αστερός. Και πέμψας αυτούς εις Βιτλεέμ είπεν, «Πορευτέντες, εξετάσατε ακριβώς περί του παιδιού. Επάντε ευρύτε, απαγγείλατε μη, όπως καγώ ελτών προσκυνήσω αυτό». Είδε, ακούσαντες του βασιλέως επορεύτησαν, και ειδού, ο αστήρον ειδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελτών εστάτη επάνω ουίν το παιδίον, ειδόντες δε τον αστέρα εκάρισαν καραν μεγαλήν σφόδρα. Και τες εις την οικίαν, ειδον το με μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους αυρούς αυτών, προσίνην καν αυτό δώρα, κρυσόν και λίβανον και σμύρναν, και κρίμα της τέντης κατον αρμή ανακάμψε προς Ηρώδην, δου ανεκόρισαν εις την κόραν αυτον. Ανακόρισαν τον δε αυτον ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' αρ το Ιωσήφ λεγόν, εγερτής παραλαβε τόν παιδιόν και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αιγύπτον. Και ίστι εκεί Ιωσάν υποσύ, μέλη γαρυρώδης τήν το παιδιόν του απολέσει αυτού ο δε παρελαβή το παιδιόν και την μητέρα τού νικτός, και ανεκόρισεν εις Αιγύπτον. Και είναι εκεί ιος της τελεπτής ηρόδου, είναι πληρωτήτο ρητέν υποκυδίου δια του προπήτου λέγοντος, εξ Αιγύπτου, εκαλισσα βιών μου το τι ρώτησε τον ότι εν επέκτη υπό τον μάγον, και τη μότηλιαν και αποστήλας ανήλεν πάντας τους πέδας τους εν βίτλεμ και εν πάση της ορίς απτής, από διετούς και κατωτερό, κατά τον κρόνον, ο εν παρά τον μάγον. Το τι επληρώτη τωρητέν δια γερεμίου του προφήτου λέγοντος, Φωνήεν τι, κλατμός και ο δυρμός πόλης, ρακίλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκίτελεν παρακλητήν νεότι ουκίσιν. Τελευτήσαντος δε του Ηρόδου, Ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' άρτο Ιωσήφ, εν Αιγύπτο, λέγον, εγέρτης παράλαβε το παιδιόν και την μήτερα αυτού και πορεύω εις την Ισραήλ, τεθνίκασεν τούντες την ψυχήν του παιδιού, Ode egertis pare la veto pedion que tin mitera abtu, che is ilten is gin Israel. oti Archelaus Vasilevitis Iudeas, anti tu patros abtu irodu, e vithie qui apeltin, crimatistis de catonar, anecorisen ista meritis Galileas, Ke elton catocisen is polin legomenin Nazaret. Opos tito riten diaton profiton oti, Nazoreos clitisete.